Bere alako behar hori, eh, behar diten baliabideak ez ditugu. Hor, instituzioek behar dute eskoa sartu. Behar ditugu konbentzitu denendako positiboa izanen dela. Beraz, luzarako aterpeetako lortzen ditugu, oi berrikitan horreino bi erriko apartamendu bat gure esku uh, eh, ezari dute. Beraz, ezan ezake, zerbait mugitzen ari dela, sen ditzen dugula, sen txibilizazio bat, badela uh, eh, erriko etxeetan, ere bai, biziki urrungi gure uh, beharretatik, baina bi erriko etxe berri irailaz geroz. Falta ditugu bitokiko tale bat doni bane jendea baitugu bainan jendea bada ez egituratua eginen da. Endaian, eldu den astean lehen bilkura badugu, familia bat baita, agera bada, bainan ez da oraino egituratua. Gero beste eh, puntan eh, siberoan gauza berat mm, talde bat ari da sortzen.